erakasle eta langile guziak uh, etxean eh, egoitea ebe, agindua eman diegu, eh? zenta azkenean gauzak eh, aldatu joan dira. Odea, ne gini zala ere ikastolara, zenta hor antolaketa egiteko, uh, tele lana antolatzeko, baina uh, beste guziak etxean dira. Eta mementuko, ala egonen da, etxean egonen dira, ala aukaten alko dituzu emanu berriak? Be, hori eh, ez dakigu, menan uste dut uh, aste batez hor uh, gauzak pentsatzen dut larritzen hariko direla, eta egon beharko dugula denek konfinaturik etxean, eh? uste dut, eh? Mm. ez dakit, hori uh, ni ere, bo, hor ene tela, tele hori antolatuta, erren baita bo, be, mail elbideak egorzen ditut ene lankidei, hola etxetik egin dezaten jarraipen uh, pedagogikoa, Beraz, beren uh, klaseetako mail guztiak uh, eh, igor zendizkiet. Gero, bakotxak eh, uh, <laughs> idekidu mail uh, elbide berri bat, hola, bon, burasua emaiteko ere, eta lotura atxikitzeko, uh, ebe, ama iruastez, bo hori ez dakigu, honen mm. duen. Bon, lehen mailan uh, ari zistezuek, bai. uh, ez dakit, hori atxikitzeko, uh, da? Ala ere guk uh, fotokopiak egoa martxa untsa, ostiralean. <laughs> Zenta, bo, euskaran eh, gainera ez da webgune uh, plataformarik klase virtualak egiteko edo lako gauzak. Beraz, bo, eh, lehen urtetik edo bai uh, amaik astolako handiek ere haur guztiak joan dira ...eskarako lan batzuekin, eh, kaier batzu ora egin ditugu eta beraz, bo, be, bi hiru astez egiteko. Beraz, hori deia paperean bat dituzte lanak, Eta gio eh, Francesco erakasleak eh, horrek uh, inen du eh, gehiago webgune batetik. Uh, matematikaren zatere, bon, uh, ikastolako liburukin joan dira bainan ala ere hor, ere badira webgune batzu aski interesgarriak ora burasuek ere laguntzen alko dituzte. Hor, ala ere, berko da eh, burasuen eh, zaintzapean edo gurasuen eh, mm, sustengu bat ere augei egin erazteko lan horiek? Bai, hori da, bai, bai. Burasuei izanen da, pixka bat, uh, segipena egitea, ea, ea lanian emaitea, eta hola, ostiraletan uh, zuzenketa egiteko. Hori, geho uh, burasuen eskuda. Eh? Luzaroan, irauten alko duen egoera bat da, zure iduriko, horrek? Ene iduriko, uh, bo, hiru haste segur, eta hori gero eh, <laughs> ikusiko dugu, eh, nola mm. epidemia hori nola edatuko den, eta bainan, eh, bo. Ukanen duan dorio bat, zure iduriko, horren uh, uh, erakaspen ziklo hortan, edo programan, izango dira, berantak? Bai, bai, izanen ditugu hainiz gauza eh, biztanena berrizi uh, eh, errekuperatzeko osartzean, bai. Bizi izan bai. aduzu lako bat, erakasle gisa edo lehen aldia da? <laughs> lehen da, hene bizian, hene erakasle bizi luzean, <laughs> lehen aldia da, bai. Estapenean, bo, ukuneko gauza bat zen, mainan, uh, eh, ala, gero eskolak esteak hor zinez emaiten du larritasun handi bat, eh, eta gio, e, eh, biztan dena, telebizta entzuten baduzu, edo begiratzen baduzu, e, bada zinez belduja izaiteko. Hala, entzatzen gira, ala ere, e, eta aski lasai egoitea, ala ere, da, dauza behia da, eh, batzutan eduridu e, zientzia fikziozko firma baten gire, abo.